Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Արցախի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին։ Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը հնարավոր է կայանա աշնանը։ Մարտունի քաղաքում կառուցվում են բնակելի շենքեր։ Առաջնագիծը մշտական ջրով ապահովելու ծրագիրը մտել է շինարարական փուլ։ Արցախում լույս հիմնադրամի ուսանողներն իրականացնում են տարբեր ծրագրեր։ Արցախի հեղինակային երկի ակումբը եւ Օսիայի երաժիշտները Ստեփանակերտում հանդես են եկել համատեղ համերգով։ Երևանի Արարատը երկու բրազիլացի նորեկ ունի։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 17-ին ընդունել է Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին։ Ինչպես տեղեկացրել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմից հետո հայկական կողմի սկզբունքային դիրքորոշումների մեջ որևէ նոր մոտեցում չկա։ Այս մասին Արմենիա հերոստանգերության ռևոլյուցիա հաղորդման ընթացքում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Ինչ վերաբերում է զիջումներին, վերջին 20 տարիների ընթացքում մենք որևէ կերպ, որևէ տեղ, որևէ ձևով չենք խոսել զիջումների մասին։ Մենք մշտապես խոսել ենք եւ հիմա էլ շարունակում ենք խոսել խնդրի լուծման փոխզիջումային տարբերակի մասին։ Սրանք տարբեր բաներ են, եւ ես վստահ եմ, որ եթե այս խնդիրը, եթե 20 տարի էլ լուծում չստանա, ապա հայկական կողմի մոտ երբեք չի լինի ցանկություն զիջումների միջոցով գնալ իրավիճակի թեթևացման, որովհետև սա կորցանարար ճանապարհ է եւ սա երբեք խնդիրները չի կարող լուծել, ասել է նախագահը։ Անդրադառնալով Սարգսյան-Ալիև հանդիպմանը նա նշել է, որ նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մի քանի շաբաթ առաջ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի ընթացքում եւ այն կարող է կայանալ աշնանը։ Նրանք հարցրեցին մեր դիրքորոշման մասին բարձր մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու, մենք պատասխանեցինք հետևյալը։ Մենք առանձնապես ակնկալիքներ չունենք այդպիսի հանդիպումներից, որտեղ այդպիսի հանդիպումները պետք է նախապատրաստվեն, իսկ նախապատրաստական աշխատանքը ենթադրում է կոնկրետ առաջարկությունների մասին դիրքորոշում, այդ աշխատանքը չկա, բայց այնուհանդերձ մենք դեմ չենք որևէ հանդիպման եւ դե մշտապես պատրաստ ենք հանդիպելու։ Ակնկալիքներս այդ հանդիպումից մեծ չեն, եւ այդ հանդիպումը կարող է կայանալ աշնան։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հենց Ադրբեջանի ղեկավարությունը կրմ իր սադրանքների հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ՀԱԿ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հանդիպման ունեցած ելույթում։ Ադրբեջանն անտեսում է երանախագահող երկրների կոչերը կարճած մնալով բանակցային սեղանին իր խիստ ապակառուցողական վարկագծին եւ հակամարտության գոտում սադրիչ գործողությունների քաղաքականությանը։ Բաքուն բացահայտորեն ցուցադրում է, որ ունակ չէ ընկալելու նույնիսկ հասարակ քաղաքական կոչերը, նշել են Ալբանդյանը։ Յակոմինսկի խումբն անում է ամեն բան աշխուժացնելու կենթանի պահելու մարած բանակցային գործընթացը եւ թույլ չտալու պատերազմական գործողություններ եւ նոր էսկալացիա։ Այս մասին ասել է ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանը։ Հատուկ են հանդիպումները, որոնք հաջորդում են սահմանային լուրջ միջադեպերին, նպատակ ունեն բացառելու լայնածավալ ռազմական գործողությունները, ինչպես նաև հակամարտ կողմերին վերադարձնելու բանակցային սեղանի շուրջ։ Ցավոք երկկողմ հանդիպումներին հաջորդում են Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարություններն առայն, որ իրենք չեն պատրաստվում հանդուրժել ստեղծված իրավիճակը եւ կարող են դիմել ռազմական գործողությունների, այսինքն խաղաղության թեթև կոչերին հաջորդում են պատեր պատերազմի վերսկսման սպառնալիքները, նշել է բանախոսը։ Ֆրանսիան միշտ պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Աուրելիա Բուշեն։ Նա նշել է, որ Ֆրանսիան հստակ դիրքորոշում ունի Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման հարցում։ Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում անհայտ կորածների որոնման եպատանդների եւ գերիների ազատ արձակման միջազգային աշխատանքային խմբի համանախագահներ Սվետլանա Գանուշկիննան, Պաատա Զաքարեշվիլին եւ Բերնհադ Կլազենը Հուլիսի 17-ին եւ 18-ին Ստեփանակերտ կայցել են խաղաղարար գործնեությունը շարունակելու նպատակով Արցախում շփումները վերսկսելու համար։ 2017 թվականի հունվարին խումբը Բաքվում է եղել, հանդիպել Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության եւ իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Հիշեցնենք, որ միջազգային աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչներն իրենց խաղաղարար առաքելությունը սկսել են 90-ականների սկզբին։ Մարտունի քաղաքում վերջերս շահագործման հանձնված սպայական թղամասի հարևանությամբ շնարարություն է ընթանում կառուցվում են բնակելի շենքեր։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ շուրջ 67 նախկին եւ ներկա զինծառայողի ընտանիք բնակարանի տեր դարձավ Մարտունի քաղաքի նորակառույց սպայական թղամասը։ Պաշտպանության բանակի սպայի բնակարանային խնդիրը շարունակում է մնալ կառավարության գերատեսչության ուշադրության կենտրոնում։ Գործադիր իշխանությանն այս ծրագրի իրականացման հարցում մեծ աջակցություն են ցուցաբերում նաև բարերարները։ Նորակառույց սպայական թաղամասի հարևանությամբ այսօր կրկին շնարարություն է ընթանում։ Կառուցվում է նույն ատիպ թաղամաս 4 հարկանի 4 շենքով կրկին պաշտպանության բանակի սպայական ընտանիքների համար։ Հիմնական նպատակը մարտունի 2-րդ եւ 3-րդ պաշտպանական շրջանների սպաներին հարմարել այդ բնակարանները ապահովելու համար։ 4 հատ էլի բազմաբնակարանով շենք եք սկսել 92 բնակարանով, երկու հաշտակներ արդեն ընթացքի մեջ են, ելի նույն ծրագրով իրականացնում են այդ աշխատանքները։ Հողային հարթեցման բետոնային աշխատանքներն արդեն կատարվել են։ 4 շենքից երկուսում արդեն պատերի շարվածքն է ընթացքի մեջ։ Շնորհարարությունը իրականացնող ընկերության տնօրեն Արթուր Խաչատրյանը մեկ այլ դրական կողմել է տեսնում այս ծրագրի մեջ՝ նոր աշխատատեղեր ու կայուն եկամուտ տեղի բնակիչների համար, ինչը ակաս կարևոր խնդիր չէ բնակարանային հարցի կողքին հիմնականում աշխատում են տեղաբանակները, մարտնիցիներ եւ գյուղերից որը շատ ուրախալի է։ Աշխատատեղեր կապահում բազմաթիվ աշխատատեղեր եւ վարորդների եւ վարպետների, բանվորների։ Իդեպ ընկերության տնօրենը նաեւ ընդգծում է, որ եթե նախկինում վարպետներ գտնելը խնդիր էր, ապա այսօր նաեւ այդ հարցն է լուծված։ Այսինքն տեղի բանվորները որոշակիորեն վարպետացել են իրենց գործում։ Առաջ եթե հիմնականում աշխատուժը վարպետների մասով հայաստանցիներն էին աշխատում, այժմ մեր տեղացիներից բրիգադիկ ձևավորել իրականացում եք մեր դեղաբանակների միջոցով։ Ծրագիրն ընկերության համար շահույթ չհետապնդող նախագիծ է։ Ընկերության հիմնադիր Ծնունդով ճարտարեցի Համլետ Համբարձումյանի միջոցներով կառուցվում են շենքերը եւ ինքնարժեքով տրամադրվում կառավարությանը, իսկ կառավարությունն այն հատկացնում է սպայական ընտանիքներին։ Այս ծրագիրը ուղղակի կենսական նշանակություն ունի Մարտունեցիների համար, ասում է ընկերության տնօրենը ժողովրդի մեջ արմատավորում է այն միտքը, որ այստեղ ապրելու։ Սահմանից մոտավորապես 4-5 կիլոմետր հեռավորության վրա այսպիսի մեծ սկայացավալ աշխատանքներ կատարելը ամեն ինչի մասին ասում է, առանց մեկնաբանության։ Նշենք, որ ինչպես արդեն շահագործման հանձնած պայական թաղամասում, այնպես էլ կառուցվող նոր թաղամասում բնակարանների մի մասը կհատկացվի բազմազավակ ընտանիքներին։ Առաջին 4 շենքից 3 շենք արդեն բաժանել է սպաների միջև, մի շենքը մնում է լրի պատրաստի վիճակում։ Նախատեսված այդ բնակարաններից, որի թիվը 23-ն է, մոտ 10-12 բնակարան այդ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների բաժանել անպայման։ Բայց հիմնականում բնակարանների առույթի բաժինը նախատեսած է բանակի սպաների համար։ Նոր թաղամասի կառուցումը նախատեսված է ավարտին հասցնել 2020 թվականին։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Առաջնագիծը մշտական ջրով ապահովելու ծրագիրը մտել է շինարարական փուլ։ Այս մասին նշել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Բավականին բարտեղանքում հողային աշխատանքներ են տարվում, ստեղծվում են անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ջրի մշտական հոսքը խողովակաշարով դեպի մարտական հենակետեր տեղափոխելու համար։ Առաջնագծում ծառայած եւ ծառայող մարդիկ լավ գիտեն այս ծրագրի իրական նշանակությունն ու գինը։ Ծրագրի ներդրումը մեծ թվով խնդիրներ կլուծի, նշել է Տիգրան Աբ รา համյանը։ Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենիաց պաշտպան երիտասարդական գազམ་ակերպության նախաձեռնությամբ Ասկերանի շրջանի Իվանյան գյուղում կազմակերպվել է հրաձգության մրցույթ։ Մրցույթին Արցախի հասարակական կազմակերպություններից մասնակցել են շուրջ 30 աղջիկ։ Հրաձգությունը կատարվում էր 100 մետր հեռավորությունից ԱԿ 74 տեսակի զենքից։ Մրցույթի նպատակն է, որ հայ աղջիկները եւս կարողանան դիրապետել զենքին, չէ՞ որ նրանք են համարվում հայրենյաց պաշտպաներ, նշել է կազմակերպության նախագահ Հարութ Մնացականյանը եւ հավելել, որ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներն Արցախի ազատամարտիկների միության եւ իրենց կազմակերպության կողմից ապարգևատրվել են պատվոգրերով եւ դրամական քաղաքական ապարքևով։ Զարգացնենք Հայաստանը ծրագրի շրջանակներում լույս հիմնադրամի ուսանողները ժամանել են Արցախ։ Հիմնադրամի կրթաթոշակառու Աստղիկ Պետրոսյանը նշել է, որ Արցախ են եկել 15 հոգանոց խմբով։ Փորձելու ենք 10 օրվա ընթացքում մեր ներդրումը բերել Արցախի զարգացմանը, իրականացնելով այստեղ նաև մեր նախագծերը։ Մենք մեր գիտելիքները, փորձը, հմտությունները փոխանցել ենք այստեղի տաղանդաշատ երիտասարդներին, ինչպես նաև իրենցից կսովորենք այն, ինչը մեզ համար նորություն կլինի, ասել է Աստղիկ Պետրոսյանը, հավելելով, որ ինքը իր մի քանի ընկերների հետ իրականացնում է նաև համանadrական բարեփոխումների ծրագիր։ Thank you Վաշինգտոնի Վարդանանց ասպետներ հասարակական կազմակերպության անդամներն Արցախում են։ Կազմակերպությունը բազում բարեգործական ծրագրեր է իրականացրել Արցախում։ Հերթական նվերը Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական կենտրոնի համար է նախատեսված։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վարդանանց ասպետներ հասարակական գազམ་ակերպության անդամ մասնագիտությամբ իրավաբան Հակոբ Բուրնյաձյանը անձամբ է նվերը բերել։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանին բարերարը տրամադրեց 10000 դոլարին համարժեք գումար, որ เป զի նորակառույց ռուսկաբանական կենտրոնը համալրվի նոր սարքավորումներով։ Կարինե Աթայանը նախ ողջունեց հյուրերին նշելով. Առաջինը ես ողջունում եմ ձեզ Արցախում։ Շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալ։ Ռոբերտ Աղիցյանից մի փոքր տեղեկություն արդեն ունենք եւ ձեր նախկինում կատարած աշխատանքների մասին, ձեր աջակցության մասին։ Ինչ վերաբերում է մեր առողջապահության ոլորտին, ես պետք է անպայման շտեմ, որ մեր ոլորտը իշխանության ուշադրության կենտրոնում է։ Նախարարը բարերարին ներկայացրեց առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումները, շեշտելով, որ համակարգը գտնվում է իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Նախագահային նախընտրական դրույթների համաձայն ոլորտում կատարվեց հսկայական աշխատանքներ վերջին տարիների ընթացքում։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ մենք ունենք այդ ժամանակակից հանրապետական բժշկական կենտրոն, վերանորոգված եւ նոր կառուցված հիվանդանոցներ շրջաններում։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, նորակառույց ուսուցաբանական կենտրոնի շենքը, որը գտնվում է Ստեփանակերտում, մի քանի ամսվա ընթացքում արդեն շենքը պատրաստ է, բայց մենք չենք կարող հասնել շահագործման, որտեղ հագեցված չի սարքավորումներով։ Բարերարը հիացած է Արցախով եւ Արցախում տեղի ունեցող դրական տեղաշարժերով նրա խոսքով յուրաքանչյուր հայ անկասկած պիտի իր ներդրումն ունենա մայր հայրենիքի կայացման գործին։ Վաշինգտոնից այսքան ճանապարհ կտրել եկել ենք, որ փորձենք օգտակար լինել այս հարցի մեջ եւ կարծում եմ որ շարունակական կլինի այս դիտումները։ Արցախի պետության հոգատարությունը ժողովրդի նկատմամբ լավ օրինակ է ԱՄՆ-ի կառավարության համար, որպեսզի իրանք էլ նմանապես հոգ տանեն իրենց բնակչությանը։ Նշենք, որ Վարդանանց ասպետներ հասարակական կազմակերպության անդամների այցն Արցախ սրանով չի եզրափակվում։ Նախատեսվում են բարեգործական ծրագրերով հակեցած այցելություններ։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ շաբաթ երեկոյան Ստեփանակերտի Սայեդ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջում կայացավ Արցախի հեղինակային երգի ակումբի եւ Օսիայի երաժիշտների համատեղ համերգը։ Լսենք Վարսիկ Հարությունյանին։ Շաբաթ երեկոյան արվեստասեր հասարակության ներկայացուցիչները հնարավորություն ունեցան ականատես լինելու երկում ենք միասին խորագրով Արցախի հեղինակային երկի ակումբի եւ Օսիայի երաժիշտների համատեղ համերգին, որի ընթացքում հնչեցին պրեմիերաներ, գեղեցիկ ելույթներ, իսկ Օսիայի ժամանացյուրերը հանդես եկան իրենց ազգային երգերի կատարումներով։ Հաճախ Արցախի հեղինակային երգի ակումբի հիմնադիր եւ ղեկավար երաժիշտ գիտարահար երգչուհի Ջուլիետա Արստամյանը մեծ զրույցում նշեց, որ իրենք միշտ էլ անհագ ցանկությամբ են սպասում համերգներին եւ նախապատրաստվում մեծ սիրով։ Սկզբից 9 երգ ենք կատարելու, իհարկե կլինի եւ Հախվերդյան, բայց մենք միշտ ձգտում ենք նոր, նորանուններ ընդգրկենք, նոր հեղինակ կատարողներ ընդգրկենք, լինելու են ու դուք կլսեք, կա երգ, որը որ անցած տարվա հեղինակային երգի փառատոնում նոր նորաստեղծ հեղինակ կատարողի երգա։ Իհարկե մեր օրինակն ենք երգելու, որը որ վերջում կանչի ու եւ մեր հյուրերը հայերեն սովորել են, որ մեզ հետ միասին վերջում երգեն։ Արցախի հեղինակային երգի ակումն ու Օսիայի երաժիշտները համա համագործակցում են 2013 թվականից։ Այս անգամ հարավային եւ հյուսիսային Օսիայից Արցախ են եկել 7 երաժիշտ, ովքեր հետաքրքրված են հայկական փողային գործիքներով։ Նրանք սկզբից եղել են Հայաստանում եւ այնտեղ անց են կացրել Շվեի վարպետաց դասեր։ Երեքը հերնակ կատարողներ են, որից մեկը նաև ղեկավարն է փոքր համույթի, ասենք շվահարների, արդեն միջև սվիրել են նվագում, բայց մեր փողային գործիքներով շատ են հետաքրքրվում։ Միշտ որ գնում եմ, <laughs> գնում եմ ու տանում եմ մեր շվիները, դուդուկները եւ այլն։ Այս տարի Երևանով եկա, շվիներ առան բոլոր երեխաների համար եւ վարպետաց դաս են արել Երևանում։ Հուսեյն Օսիայից առաջին անգամ Արցախ եկած երաժիշտ Մարգարիտա Ստեբլինան նշել է, որ հիացած է Արցախով եւ արցախցիներով։ Մեզ համար շատ կարեւոր է Արցախում լինելը եւ համատեղ համերգով հանդես գալը Արցախի հեղինակային երգի ակումբի հետ։ Մեր հանդիպումը ջերմ եւ անկեղծ էր։ Համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը շարունակական է լինելու։ Ցանկություն ունեմ խմբին հրավիրել Օսիա։ Նշենք, որ հուլիսի 16-ին Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում հյուրերը հանդես են եկել համատեղ համերգային ծրագրով Մարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար բրազիլացիներ Սիլա Սատուրնինո դե Սոուզան եւ Լուկաս Ամարանտես Տրաուբը պաշտոնապես համալրել են Երևանի Արարատի կազմը։ Ֆուտբոլիստների հետ պայմանագրեր են ստորագրվել Էստեղլալ Արարատ ընկերական հանդիպումից անմիջապես հետո, որտեղ Երևանյան թիմը 1-2 հաշվով պարտություն էր գրել։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարզ առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 22, ցերեկը 31-ից 36 աստիճան տաքություն։